Paradedera, ikasle, irakasle eta langile hoi eta egungoen elkarretaratzeko, baina sortut, berroita marrurte hauetako ibilbidearen erakusteko, oroitaraziz nondik heldu diren eta zertan diren gaur egun. Errekarreta mazondo, usuen zuten diren izenak dira, sortzailenak, bakoitzak badu bastimindu batean jada bere izena. Aldiuntan, Izen igabedan afia teatro berriari, François Gastambida, arneiko apes eta zuzendari oiaren izena ezagia izanen zaio. Zer egin duen Gastambidek erraiten digur Jean-Pierre Goiti ikastetxeko presidentak? ni eh, ikasle nint <laughs> berazen zuzendari, eta berak du uh, eh, garra jartako eh, ba, ekiparekin, eta lehenbiziko BTSa ekarri, eh, dona paulerat, hori eh, jakin behar da, eta gio gauzak errexago izan ziren, zeren eta betez bait eh, baduzularik errexago da beste batzu eh, bilzea, eta voilà. bon, garrai uh, eh, askilatza zen uh, voilà, uh, jokar legea etzen ono pasatia eta beraz bon, kuriatu dituen ustez gauzak ziren bezala eta aski modernitate batekin ere. Amaretan, hasiko da egun amezabatekin donapoleko helizan, eguerdi terdi zenitan, François Gaztan bid, anfitreatroaren estrena, eta ondotik, zintzor bustitze bat eta bazkaria.